กราบนมสรท่จะมีระดับที่เราลสีช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่จะขอให้ท่านอาจารย์ได้โปรดเมตตาไขข้อข้องใจทำความเข้าใจให้ตรงจัหลังจากที่ได้ปฏิบัติแล้วมีเวลาดำเนินท่านอาจารย์ที่หลานะคะมีคำถามขึ้นมาหลายหลายคำถามเลยค่ะขออนุญาตขอนอกาสตามีนะคะ

การปฏิบัติอานาปานสติคือการเฝ้ามองลมหายใจที่สัมปลายจมูกทำควบคู่ไปกับการท่องพุทโธได้หรือไม่ครับการกำหนดอานาปานสติคือการเฝ้ามองลมหายใจที่สัมผัสที่ปลายจมูกทำควบคู่ควบคู่ไปกับการท่องหรือบริกรรมพุทโธได้หรือไม่

อบทานใช่ไหมก็ทำทางที่ดีในกระดาษสี่สิบอาบาลาโรบินกรทานชนิดนี้พุทธาคือสติก็อีกชนิดนี้อาบาลาเข้าถึงชนะพุทธาคือสติ

ไม่สามารถทำช้าตนเวลาที่พระสัมาสามพุทธเจ้าใเวลาที่พระสัมาสามพุทธเจ้าทรงสอนกระทันงสี่สิบไม่มีคำสั่งที่จะกระจะปฏิบัติประสบการต้องปฏิบัติแต่ละกรรมฐานที่

ถ้าสามารถกำหนดรู้เดินเข้าเดินออกได้อย่างติดต่อต่อเนื่องนานๆสมาธิจะดีขึ้นในที่สุดสามารถเข้าถึงฌานได้แต่ในเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผู้ถารู้สติ มีพระพุทธคุณทั้งหมดเก้าเก้าอย่างที่เป็นอรหั

แนวโยมทั้งหลายสาธุชนทั้งหลายว่าต้องเข้าใจแนวทางปฏิบัติผู้ถามด้วยสติที่ถูกต้องถ้าอยากจะปฏิบัติผู้ถามด้วยสติไม่ต้องกำหนดรู้เโยมถ้าเราเด็กบุคคลที่จำได้พระพุทารูปรู้ใดรูปหนึงแล้วก็หลับตา

ถ้าสามารถใส่ใจพระพุทธรูปเราต้องพิจารณาพระพุทธคุณอันใดนันหนึ่งสมมติว่าในเวลาที่เห็นพระพุทธรูปแล้วถ้าโยมท่านไหลอยากอยากจะพิจารณาพระพุทธคุณอันแรกที่เป็นพระธรรมผู้ไกลจากที่ดีพระธรรม

ุกไกจากที่ดยงนั้นเทคำบาลีบังนั้นคำพระบาลีด้วยความหมายพระพุทธานุสติคือ ภาวนาที่ต้องพิจารณาพระพุทธคุณในเวลาที่พิจารณาพระพุทธคุณภาวนา

ด้วยความเข้าใจถ้าจำแบบนี้ข้าพุทธรูปจะหายไปถ้าพระพุทธรูปหายไปไม่ต้องใส่ใจแล้วพระพุทธรูปไม่ใช่อารมณ์พระพุทธรูปเป็นอารมณ์ต้องทำก่อนแต่พิจารณาพระพุทธรูปแค่ไหนก็ตามเราไม่สามารถเข้าถึง

พระพุทธองค์ท่านที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติพระพุทธองค์เทศใดก็ตามเราไม่สามารถเข้าถึงฌานได้สามารถเข้าเทศผู้เกิดฌานสามารถเพราะฉะนั้นถ้าเราไปบริการพุทโธในเวลาการเรียนรู้เริ่มเข้าเรียนออกเราไปลดวันอนาคาสติเราจะไม่สามารถเข้าฌานได้แล้ว

อนไปเราไปพิจารณาพุทโธมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะปฏิบัติอนาบานสติก็แค่บริกรรมว่าเข้าในเวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าออกในเวลาหายใจออกอันนี้เป็นคำอธิบายที่ปรากฏในวิสุทธิมเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลที่อยากจะปฏิบัติพระพุทธคุณก็ไม่ต้องการไปรู้ลมเข้าลม

แค่พิจารณาพระพุทธองค์ต่ในเบื้องต้นต้องใส่ใจพระพุทธรูปรูปใดรูปหนึ่งบางคนที่ได้พบพระสารสัพพุทธเจ้าแนอดีตในเวลาที่ใส่ใจพระพุทธรูปพระพุทธพระพระพุทธองค์มีปรปกฏมาก็มีแต่ในเวลานั้นเราต้องพิจารณาพระพุทธองค์พระพระพุทธรูป

ที่ไหนที่อยู่รู้สึกเดิมกำหนดเดิมที่นั่นด้งคขวาหรือด้านส้ายก็แล้วดต่ถ้าทำแบบนี้แม้แต่เปลี่ยนไปก็จะไม่เพิ่มความจิตของผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเดิมที่ใดที่หนึ่งเราจะจะไปเจอด้งคขวาหรือด้านส้าย

ทุกอย่างก็ถูกอยู่เพราะฉะนั้นเทคความร้โดยโดยไม่ไปสังเกตว่ามีดัานซ้าย้นขวาอเรียนถามต่อเลยพะค่ะการเรียนด้านอาจารย์ถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีลมหายใจ จะกำหนดดูอะไรคะอันนี้เป็น

เริ่มได้เย็นมากขึ้นแทนที่สื่อสติไม่โอเริ่มหายไปถ้าเริ่มหายไปเตือนตัวเองหน่อยอย่างนี้

าพรวมแถาๆนี้ เริ่มจากการแต่ถ้ามีการมีความกังวลไปทางนี้ไปทางนั้นไปหาที่นี่ที่นั่นแต่เป็นที่มอง จิตไม่สงบเริ่มจะไม่หายไปเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มหายไปอันนี้ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติทัรงหลาผู้ที่

ได้จืนอนาปานถึงฌานก็ได้ผ่านนิพพานได้ประสบนิพพานแล้วเด็กต้อง

ถ้าหลุดยากส่วนมากเราไม่ชอบเพราะว่าดียากถ้ายากเราไม่ยินดีไม่ต้องรับเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้จักไม่ดีเราต้องยินดีต้องรับลงที่ละเอียดแล้วก็ต้องกำหนดรู้ตามที่เป็นอยู่ลงเป็นภาษาบาลีครับ

เน่ใจสมาธิจะดีขึ้นเจ๊จะรู้ขอคำถามต่อไปนะคะ การเร้าดมลมที่กระทบถ้าเราเห็นต้นลมกลางลม

ดีเหมือนเดิมทำสถานที่ดีไว้ด้ย

จะได้ประสบความสุขสมสงบไม่ไม่ไม่สามารถไปมากกว่านี้ ต้นลมกลางลมปลายลมเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้สัพพกายปฏิสังเวรีอาศัยสิสามีที่เจกตีจะกนดรู้ลมสัพพกายอันนี้หมายความว่าตลอด

study

่าอันนี้ลายลานโลแล้วก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมอันนี้เราถึงลายโลหมายความว่าเราต้องการเรียนรู้ละเอียดเท่าที่สามารถทำได้ในวิสุทธินั้นมีคำอธิบายในเวลาที่ผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ต้องเริ่มการเริ่มไปเริ่มบาง

ด้วยคณิกาสมาธิเราปฏิบัติวิปัสสนาให้ถูกต้องแต่คณิกาสมาธิคณิกาสมาธิคืออะไรอันนี้เป็นที่สำคัญโยมเข้าใจยังไงคณิกาสมาธิ

เป็นอาการของสมาธิอาการแบบนั้นอยู่สมาธิสั้นๆเพราะฉะนั้น

อนดูกับดูเข้าดูออกเป็นตามยวเสก็เป็นดูลูก็เป็นเสเป็นอันเดียวถ้ารวมกันเป็นอันเดียวนั้นถึงสามสิบนาทีเสมากคว่าดีดังนั้นเราต้องการรู้เสแทนลมอารมณ์กระทำของฉัน

ไม่ใช่ลมถ้าเสงได้เร็วดูการเดินทางยร็วนานถึงสสามิบนาทีต้องเปลี่ยนอารมณ์การเกิดรู้เสงแทนลมถ้าสามารถการเกิดรู้เสงนานถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสามารถเข้าฌานได้ผู้ที่

สามารถเข้าฌานได้แล้วถ้าสมาธิมีกำลังมากขึ้นต้องดูที่ผวังผวังคือเบมโลทานเข้าใจไหมเบมโลทานอยู่เข้าใจไหมไม่เคยได้ยินเจ้าผู้ทาน

Okay.

สาพารูเสียงกาลาโรูกลิ่นรสาโรูรูปพจบาลูสัมผัสความคิดต่างๆความ

everyone you that

ဒင်းဒင်းတယ်မိတဲ့ဖတ်ဆံပါဆံပြုတဲ့ကြောင့်လူတေဝတိဆာမထောက်တိုင်နေအာလုံးတိုင်းအာလုံးတိုင်းဒီတင်ကာမလုံးဟာရရူပါလုံးသံသာလုံးကန္ဓာလုံးရသလုံးဘောပေါဋ္ဌပါလုံးทั้งหลายกระทบประตูของดวงรူပါလုံးက

โซลร์ประสาทแล้วรถกระทบที่โค้งใช่หรือไม่ใช่ไหมในเวลาได้ยินดนตรีเสียงต่างๆแบบนี้พี่ได้ประสูติมาแต่ไม่เข้าใจว่าทำไงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในอภิธรรมไม่มีที่ไหนในอภิธรรมอาตมาได้ยินว่าในประเทศไทย

มีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมรับอภิธรรมปฏิเสธมีกลุ่มที่ยอมรับอภิธรรมผู้ที่ไม่ยอมรับอภิธรรมเป็นผู้ที่ชกไร้ิงจริงจริงๆทำไมทำไมเราเข้าใจว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าคือพระสัมมาสัม

จ้าสั l f s o m e ทำไมเราทำแสเพราะว่า ในเวลาเราศึกษาพิธารได้เข้าใจว่า ความรู้ของญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลึกซึ้งแค่ไหนไปถึงที่ในพระสูตรอันนี้ก็แค่ธรรมดาธรรม

ราะฉะนั้นที่อาจารย์เมื่อกี้ที่ที่มาหนึ่งอารมณ์กระทบสองความนั้น มีแต่คำอธิบายในพิธาที่เราได้ประสบในชีวิตประจำวันบอเค ประสบมาแล้ว เสียงมากระทบบางทีก็หลุดใจได้ไหมทำไรมากระทบถ้าโยมีสมาธิ

นิ้วเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนิ้วีกี่นิ้วสิบนิ้วอันนี้ในวิธีจิตมีหลายหลาย จิตขณะอันนี้จิตเจตนะอันแรกจิตตนาอันที่สองอันที่สามอันที่สี่อันที่ห้าอันที่หกอันที่เจ็ดอันที่แปดอันที่เก้าอันที่สิบในเวลาที่โยมเห็นอาตมา วิธีจิตเกี่ยวข้องกับ

การ変คือเข้าใจไหมวิธีจิตเกี่ยวข้องกับการเห็นเกิดขึ้นทั้งหมดมีสิบสี่เจตนาหรือสิบใช่ไหมหรือรวมอีกสี่

ยวไม่ดีใช่ไหมทำไมไม่มีสมาธิผู้ที่มีสมาธิในเวลาอาตมาการละแสดงธรรมอัจฉริสมาธิหลับตาแล้วฟังธรรมเห็นวิธีจิตที่เกิดจากแรงรวดเร็วในแต่ละจิตขณะในแต่ละจิตขณะนี้มี

may not take it

แต่ในเวลาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาตอนนั้นไม่ไม่ใช่อัปนาชันสมาธิสมาธิที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าคณิกาสมาธิมีพลังมากใช่ ในเวลาปฏิบัติสมาธิที่เกิดขึ้นนั้น คือสัมพันธิกาสมาธิแต่ไม่ใช่แบบที่

ไม่ใช่แบบที่คนเราเข้าใจกันพจนามาบอกความผิดไม่ได้อยู่ที่ ผู้ปฏิบัติอยู่ที่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนอนาบาลาสิบห้านาทีจิตสงบพอแล้วก็ให้รู้สึกพิจารณาดิจันทุกขันธ์นั่นแต่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นรู้นามปรม

ก็จะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่คณิกาสมาธิก็ใจไหมก็ใจหรือเปล่าก็จะนั้นต้องต้องไปถึงคณิกาสมาธิแท้จริงถ้าถ้าปฏิบัติแบบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราไปถึง

ถ้าเป็นสมถะญาณ้ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเป็นวิปัสสนาญาณ้ก็ต้องปฏิบัติตามแล้วในเวลาปฏิบัติวิปัสสนา สมาธิที่เกิดขึ้นก็จะเป็นคณิกสมาธิที่แท้จริงแต่ไม่มีสัปปนาชานสมาธิ ไม่มีอุปจารสมาธิก่อนที่จะปฏิบัติวิปัสสนาไม่สามารถได้ถึงคณิกสมาธิได้

โครงการต่อไปนะคะ แล้วก็มีหลายๆไปการกำหนดลมหายใจแล้วหากง่วงนอนมีวิธีขจัดความง่วงได้อย่างไรคะไม่อยากง่วงใช่ไหมทุกคนก็เป็นแบบนี้แต่มีเราที่เพื่อจะแก้ปัญหานี้เราต้องเข้าใจนิสัยของ

ความจริงคนเราไม่ชอบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลคนเราชอบอยู่กับอารมณ์ที่สามารถดึงดูดจิตของเราได้ใช่ไหมถ้าไม่มีสีสันไม่มีความดึงดูดเราไม่ชอบอะไรคืออารมณ์

ดังนั้นเวลาเรามาปฏิบัติเราต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นในเวลาที่เราปฏิบัติกิเลสไม่ชอบสิ่งที่เราทำอยู่กิเลสชอบแค่การอารมณ์กิเลสไม่ชอบอารมณ์ถ้าเรา

เพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความสนใจในการปิบัิแม้แต่ไม่สามารถดินดูจิตของเราด้วยความเข้าใจว่าอันนี้สำคัญแค่ไหนมีประโยชน์แค่ไหนด้วยความ

ะเราก็ไม่อยากทำแล้วเราไปร่วมมือกับกิเลสเพราะฉะนั้นไม่สามารถแก้ปัญหานี้อย่าไปฟังกิเลสอย่าไปร่วมมือกับมันปลูกปรับจิตของตัวเองให้มีสติมากขึ้น ให้มีความสนใจมากขึ้น แล้วก็ต้องพิจารณาความสำคัญและประโยชน์ของการปฏิบัติไม่อย่างนั้นจิตไม่อยากทำ

สิ่งที่ไม่อยากทำอะไรที่จิตไม่อยากทำอะไรที่จิตไม่สนใจจะรู้ว่าใช่ไหมอันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเข้าใจแบบนี้ด้วยความความเข้าใจแบบนี้ ถ้าเราพยายามต่อไปสามารถแก้ปัญหาได้คำถามต่อไปนะคะมีหลายรายเหมือนกันพบกับเรียนถามพระอาจารย์

ให้เรารู้เฉพาะลมหายใจอย่างเดียวใช่ไหมไม่ต้องไปรู้การเคลื่อนไหวอื่นๆเช่นการเดินการนั่งให้รู้ไม่ต้องรู้อาการตึงหย่อนของร่างกายให้รู้หรือไม่ได้รู้ซ้ายรู้ขวาให้รู้แต่ลมหายใจใช่ไหมใช่ทำยูทูบ

เวลาเวทนามันเกิดขึ้นแทนจี้ขึ้นมาจิตก็ไปรับรู้อาการเจ็บนั้น เราต้องไปอยู่กับลมหายใจ แต่การเป็นสองอารมณ์หรือไม่ หรือไม่รับรู้เวทนาเวทนาเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้น จิตไปรับรู้อาการ แต่ให้เรากลับมาดูที่ลมหายใจ

จะกลายเป็นรู้สองอารมณ์หรือไม่จะกลายเป็นรัู้สองอารมณ์ทั้งอารมณ์เจ็บแล้วก็ดูลมหายใจด้วยในเวลาเราปฏิบัติเรา้องสติเราต้องฝึกจิตของเราเพื่อจะสามารถกำหนดรู้

แต่ในเวลาที่สติสมาธิยังไม่ค่อยมีกำลังจะมีฟุ้งถ้าไม่สามารถกำหนดรู้ลมได้อย่างติดต่อตรงนั้นนานๆเวทนาก็จะเกิดขึ้นถ้าเราสามารถกำหนดรู้ลมได้อย่างติดต่อตรงนั้นนานๆสมมติว่าสามารถกำหนดรู้ลม

สิบนาทีเดียวไม่มีเวทนาในสิบนาทีถ้าสามารถกำหนดรู้ได้ถึงสิบห้านาทีเดียวตรงนั้นมีแต่ความสุขไม่มีเวทนาถ้าสามารถกำหนดรู้ลมได้ถึงชั่วโมงอย่างติดต่อตรงนั้นมีแต่ความสุขไม่มีเวทนาตัวเบาสบายบางทีผู้ปฏิบัติให้ประสบเหมือนตัวลอย

แต่ถ้าไม่สามารถกำหนรู้ได้อย่างติดต่อตัอนั้นนานๆเวทนาก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในช่วงแรกเวลาที่เกิดขึ้นนั้นแค่นิดเดียวดังนั้นไม่ต้องไปกังวลแค่มองดูดีขาแล้วก็กลับมาดูลมต่อตอนนั้นต้องพยายามอยู่กับลมโดยมองดูดีขาดูดีขาที่เกิดขึ้นแต่

จิตก็อาจจะไปรู้เวทนาบางครั้งบางคราวแต่ไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเรามีเจตนาจะอยู่กับลาเพราะฉะนั้นพยายามอยู่กับลาถ้าสามารถกำหนดรู้ลมได้มากขึ้นเวทนาจะน้อยลงจะลดลงมาเองถ้าสามารถกำหนดรู้ลมได้ติดต่อกันนั้นนานๆ

มีตัวตนเรื่องมากขึ้นวิญญาณจะหายไปแล้แต่ถ้าเราไปรับรู้วิญญาณบางครั้งบางคราวในเวลาที่เราพยายามอยู่กับตัวอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่ามีวิญญาณอยู่เพราะฉะนั้นบางทีก็จิตมาจจะไปรู้ วิญญาณไดเแต่แค่ไม่ไปพิจารณา

เรือไม่ไปดูเวทนาด้วจิตนาไม่ได้สำคัญค่อยู่กับลมต่อแต่ถ้าไม่สามารถกำหนดรู้เวทนาจะมากขึ้น ถ้าเวทนามากขึ้นไม่ได้จะรตัวนการกำหนดรู้ลมถ้าเวทนามากขึ้นเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่เปลี่ยนจะไม่พัฒนาต่อไปนะคะขณะที่นั่งสมาธิ

รู้ลมเข้าลมออกไปสักพักหนึ่งเมื่อลมละเอียดมากขึ้น เหมือนกับเคิรมขึ้นหลับขึ้นตื่น จะทำอย่างไรดีคะให้รู้สึกตัวตื่นตลอดเวลา อีกครั้งเมื่อเวลานั่งสมาธิก็รู้ลมเข้าลมออก สักพักหนึ่งลมละเอียดมากขึ้น

จะมีความรู้สึกว่าเป็นคนขึ้นหลับขึ้นตื่นจะทำอย่างไรดีคะเราปฏิบัติอามานณะมากขึ้นมากขึ้นเริ่มลนเกมมากขึ้นมีผู้ปฏิบัติบางคนที่สามารถกำหนดรู้โดยที่ห้เอียดได้อย่างดีเหมือนกันถ้าสามารถกำหนดได้ดีมีความสุขสุขตอนนั้นไปยินดี

ความสุขสงบเพราะฉะนั้นคลื่นหลับคลื่นเดี่ยวบางทีก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าไปยังมีความสุขบางทีไม่ไม่ใช่คลื่นลมเข้าวางได้เหมือนกันลมเข้าวาไปเข้าใจไหมลมเข้าวาไปบางว่าเข้านอนอันนี้เกิดขึ้นในเวลาที่มีความสุขสนุก

เพราะว่าคนเราชอบความสุขสนุกถ้าความสุขสนุกเกิดขึ้นไปเย็นดีนานลืมที่จะอยู่กับลมเพราะฉะนั้นลมเข้าลมเข้ามา

the

อาตมาสัญญา วินาจะไม่เกิดนถ้าสามารถเดินเดินได้จริงได้จริงเดินเดินได้นานจริงสามสิบนาที สัญญาถูกไหม I promise สัญญาใช่ไหมอาตมาสัญญาจะไม่มีวินาดีเต่ความสุขถ้าสามารถเดินเดินได้จริงสี่สิบห้านา

見てパする。

มีการเคลื่อนไหวในแรงที่จะการรือรู้ลงในช่วงแรกในที่สำคัญนั่นปฏิบัติคือวิริยาบทที่สำคัญที่สุด แต่อย่างไรผู้ที่ปฏิบัติอย่างติดต่อต่อนั่นสม่ำเสมอบางทีก็เมื่อยเหมือนกันแต่เขาไม่อยากไปทางไหนไปไม่อยากไปทาง

สี่งหนึ่งแค่อยากจะเดินที่ผ่านต่อไปแต่นั่งไม่ไหวแล้วปัตมาก็แน้นนะเปลี่ยนอิยาบุเปลี่ยนแต่กายเปลี่ยนแต่อิยาบุไม่ให้เปลี่ยนจิตยืนปฏิบัติโดยการรู้เดินแล้วก็ผ่อนคลายดีก็นั่งต่อไปอีกอย่างนี้ต้องปรับตัวเองทันใจเอง

เพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นควรทำถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำโอเาจไคำถามนะคะเวลาลมหายใจสั้นหรือยาว ต้องกำหนดรู้หรือไม่ไม่ต้องบอกที่การว่าสั้นหรือยาว ให้รู้ว่าตัวเองกำลังกำลังรู้เร็วที่สั้นเร็วที่ยาว

แท่เทศบริการว่าเข้าออกโดยรู้ว่าโดยเร็วยาวเร็วสั้นแค่นี้ก็พอไม่ต้องการบริการว่ายาวสั้นเมื่อการเอาสติมาใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อมีสิ่งเข้ามากระทบทำให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจ เมื่อใจรับรู้แล้วควรจะปฏิบัติอย่างไร

ควรรู้อารมณ์นั้นจนรู้สึกตัดความรู้สึกตัดไป หรืออูเดขากลับมาดูลมหายใจต่อไป ถ้าถามว่า เมื่อปฏิบัติอนาปานสติในประจำวัน แล้วมีสิ่งที่ไม่พอใจ หรือพอใจมากระทบเราควรจะปฏิบัติต่อไปอย่างไร คือควรดู

จนอารมณ์นั้นความรู้สึกนั้นดับไป หรืออุเบกขามาดูลมหายใจออก

light Leitbahn

ข้าใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สมบูรณ์ในทุกอย่างสมบูรณ์สมบูรณ์แต่

Matatius? Matatius. É. Matatius.

เราต้องปฏิบัติ เราต้องยอมรับโดยไม่ไปโลกดูเข้าใจไหมอันนี้เป็นที่โยมทั้งหลายต้องฝึกตัวเองถ้าอยากจะมี อยากจะอยู่อยากจะอยู่ชีวิตของตัวเอง ถ้าอยากจะอยู่แบบมีความสุขโยมทั้งหลายต้องฝึกเพื่อจะรองรับหรือไม่ไปโลกดู

ดรืยสิ่งดีๆดรืยสิ่งชั่ว ที่โยมชอบที่โยมไม่ชอบก็แล้วแต่ต้องฝึกเพื่อจะยอมรับโดยไม่ไปด้วยกถ้าทำแบบนี้ ทุกคนจะเก่งกล้ามากขึ้น แล้วก็จะมีความเข้าใจอยู่ชีวิตอย่างไรต่อไปอันนี้สามารถช่วยในการปฏิบัติได้

หรือน้อยกระชุดเราก็ไม่ไม่ไปร่วมมือกับมันสามารถกลับมาดูลงน้ถ้าไปร่วมมือกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่ดีก็ลดควนการการหลงรู้ลงสิ่งชั่วก็ลดควนการการหลงรู้ลงเหมือนกันไม่ไปร่วมมือหมายความว่าวางอุเบกขาเข้าใจไหมยอมรับโดยไม่ไปร่วมมือ

แค่นั้นไปรูุมือไม่สมบูรณ์ยอมรับโดยไม่ไปรูุมือหมายความว่า อะไรที่เกิดขึ้นเอายอมรับเพราะวามีเหตุเพะนั้นเกิดขึ้นมา มีคนชื่นชมยอมรับอย่าไปลูกดูมีคำตามดิถูกตามดิยอมรับอย่าไปลูกดูดำรงชีวิตต่อ

สิ่งที่ทำเนี่ยมีกำลังจะไม่เสียเวลาราะอย่างนั้น เสียใจทำอะไรไม่ได้รมาแล้วนตาลยชีวิต

ไม่มีความสุขแล้วเพราะทำอะไรก็ไปย่มือกับมันใช่ไหมใครกันสามารถปฏิบัติ ถ้าสามารถยอมรับโดยไม่ไปร่มมือเราสามารถกลับมาดูอารมณ์กรรมฐานได้มากขึ้น มีกำลังมากขึ้นความ

ความสามารถจะมากขึ้นด้วยการกำหนดรู้ลมที่มากระทบบริเวณภายนอกจมูกหรือบริเวณรอบปากเป็นลมที่อยู่รอบตัวเรา หรือเป็นลมหายใจของเราครับลมที่มากระทบที่จมูก หรือที่ริมฝีปากเป็นลมภายนอก

หรือเป็นลมหายใจของเราคะในเวลาหายใจเข้าหายใจออกหายใจกระทบดูกระทบที่ใดที่มีปลายจมูกหรือบนฝีปากอันนี้ก็เป็นลมหายใจของเราเพราะว่าอันนี้

ที่ไม่ต้องไปกังวลถ้ารู้เลิที่ไหนการเกิดรู้เลิที่นั่น ไม่ต้องไปสงสัยในนี่ของเราหรือของของของของเขาอันนี้ของเราแค่ไม่ต้องไป

ยที่ปรากฏในวิสุทธิมรรคเกี่ยวข้องกับอนาปานสตินี้หลักที่จะกำหนดรู้แค่โลกับคำนี้บางคนลมชาติ ที่ปลายจมูกบางคนชาติที่ปีปากลมปีปากเพราะฉะนั้นบางคนกำหนดรู้โลมกับคำนี้

anything now can the deepa anapana sati ti ati bhayawari dayi sudipa very ati bhayawa ต้องการรู้เรื่องที่ช่องท้องที่พองยุบแค่นี้อันนี้ไม่ใช่

home

แต่ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนธาตุสีกรรมฐานลักษณะทั้งหมดที่ต้องพิจารณาทั้งหมดสสิบองลักษณะในธาตุเดมีหกลักษณะแข็งลักษณะยาวลักษณะหนาลักษณะนุ่มลักษณะ

เรียกลักษณะเบาอันนี้เห็นว่าภาพดี กี่ลักษณะโอในในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนลักษณะท่านนะลักษณะลายลักษณะเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มสอง

แต่เวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนลักษธาตุไฟลักษณะร้อนลักษณะเย็นแต่เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนธาตุลมลักษณะพลัดและลักษณะั้งจุดทั้งหมดสิบสองถ้าอยากจะปฏิบัติธาตุกรรมฐานก็ต้องปฏิบัติลักษณะสิบสอง

ไม่ใช่แค่ลักษณะกาวเพราะฉะนั้น ถ้าไปใส่ใจพองยุบอนีก็ใช่ปัญหาบ้างถ้าอย่างนั้นก็เป็นทัพกรรมานไหมก็ให้ครบถึงครึ่งไหมก็ไม่ถ

บอกอันเล็กอันใหญ่บอกอันเล็กรองอยู่บนอยู่บนบอกอันใหญ่จะเป็นว่าน้อยเขาไม่ได้ความสูงแต่สำคัญสำคัญถ้าโย่นั่งบนบอกอันใหญ่ที่ความสูงเท่ากันท่านนั้นนั่งบนบอกอันอันใหญ่ที่ความสูงเท่ากันร่างกายเอียงนิดหน่อย

เอียงนิดหน่อเราต้องตั้งร่างกายให้รู้รู้ด้วยเจตนาด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยคุ้นคยกับมันมากันดึงจะเข้ามาอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งบนบอกอันเล็กที่วางบนอันใหญ่อันนี้ช่วยทำให้ตัวตั้งร่างกายรู้อันนี้ช่วยทำให้

เราม่ต้องใช้ความเพียรมากอันนี้ไปถึงธรรมชาติแต่ในการปฏิบัติเวลายาวนานที่สามารถช่วยเราตามประสบการณ์อที่ดีมากก็จะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะ ถ้านั่งสมาธิแล้วไม่มีลมหายใจ จะกำหนดดูที่อะไร เพราะนั่งสมาธิแล้วกำหนดดูแค่ลมจิต

เหมือนมีกายซ้อนอยู่ในกายแต่ไม่รับรู้ลมหายใจค่ะนี่ก็เป็นทางทางที่อาจารย์ได้ที่บายมาถ้าเริ่มละเอียดมากขึ้นเรมก็จะหายไปตอนนั้นไม่ต้องการโูมอย่าไปใส่ใจอันนี้อย่าไปใส่ใจอันนู้นที่สำคัญต้องทำให้จิตสงบปล่อยทั้งหมด

อยากคิดอันนี้อยากคิดอันนั้นอยากทำอะไรเลยทำให้จิตสงบถ้าจิตสงบดีหรือจิตนี้ถ้าเราอยากทำนี้เราจะกลับมาแต่ถ้าไปใส่ใจอันนี้ไปใส่ใจอันนู้น เราจะไม่กลับ